Sova U okviru tjedna fakulteta pri Filozofskom fakultetu u Rijeci održana je radionica Behind the Scenes, kvaliteta visokog obrazovanja. Studentice pedagogije su prepoznale postojeći problem koji se očituje u maloj stopi odaziva studenata na ankete za evaluaciju kolegija na kraju semestra. Radionicom se htjelo studentima približiti njihovu ulogu u sustavu osiguranja kvalitete u procesu njihova obrazovanja, te ih potaknuti na propitivanje postojećeg sustava. Što je posebice značajno za studente, istaknula je Lea Ferlin, jedna od voditeljica radionice. Mislim da su osvijestili važno evaluacije nastave koju posljedicu to pruža i materijalne i ljudske resurse koji postoje, a koji možda do tada nisu imali dojam i nisu ih toliko cijenili, kao što je primjerice knjižnica, opremljenost, učiona i studentska služba, dakle koja nam je e, na raspolaganju radionica se provela u dva dijela koja su se sastojala od interaktivnog izlaganja o temi mehanizma osiguranja kvalitete, grupnog kviza, analize anketnih upitnika i rasprave o postojećem stanju osiguranja kvalitete. A što su studenti dobili od radionice? Bila je zanimljiva, naučila sam malo više o kvaliteti u obrazovanju i preporučam da se ponovno održi. Puno sam naučila, puno sam toga osvijestila, čega prije nisam bila svjesna. Na primjer, jako bitno zapravo provoditi tu evaluaciju nastave i da je jako niski odaziv što me iznenadilo. Pričalo se o podacima čak do manje od 30% što je poražavajuće dosta ako želimo raditi na kvaliteti. Radionica je super prošla, mislim da su to dva i po sata koji su jako dobro uloženi i stvarno smo jako puno toga naučili od same kvalitete, od indikata faktora procjene i mislim da se motiviralo sve kao kolektiv da ispunjavamo te ankete koje smo mislili da su zapravo nepotrebne i ne služe ničem i mislim da ćemo sad nakon ovoga svi zajedno početi puno ažurnije ispunjavati te ankete. organizaciji studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, tim Sveučilišta u Rijeci sudjelovao je na humanitarnoj utrci Wings for Life, održanoj u Zadru u nedjelju 6. svibnja. Startnu crtu prešlo je 297 sudionika s Riječkog sveučilišta, a uplaćeno je 510 startnina, što znači da je u humanitarne svrhe doniran ukupni iznos od 61.200 kuna. Sav prihod od startnina utrke Wings for Life namijenjen je istraživanjima liječenja ozjede ozljede leđne moždine. Tim se učilišta u Rijeci predvodili su Nina Bogomolec i Jan Mastrović, a utrku su okončali završivši na 11. mjestu u globalnom poredku Wings for Life World Run timova. History Film Festival koji se održava ove godine u rujnu ostvaruje suradnju s Riječkim sveučilištem i studentima. Na Akademiji primjenjene umjetnosti na Riječkom kampusu delegacija History Film Festivala odlučivala je o pobjedniku natječaja za izradu festivalske nagrade. Studenti su izrađivali nagrade, prijavljivali se na natječaj, a Sven Maričić će pobjedničku nagradu izraditi u 3D tehnici. Više nam je rekao Bernardin Modrić. Mi smo danas obavili žiriranje, nadova što su studenti studenti Akademije primjene umjetnosti radili na temu History Film Festivala. Stiglo čini mi se 10-11 radova. Od toga je naš ad hoc žiri odabrao tri nagrade. Prvu je dobila Jelena Balja s kojom ćemo mi sad obaviti neke još e, radove da se još preciziraju neki detalji. To se tiče suradnje sa sveučilištem planiramo u narednih mjesec dana organizirati jednu prezentaciju History Film Festivala na sveučilištu tako da se nadamo da će u rujnu biti više studenata i njihovih profesora u našoj e, dvorani. I za kraj vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano od sredine dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimične kiše ili pokojeg pljuska. Biće uglavnom na Jadranu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19 stupnjeva, a najviša dnevna od 20 do 25 celzijevih stupnjeva se ovu info uredila Mateja Krmpotić, čitala Jelena Matanović. Slušali ste Sovu info.